Sientan el verdadero poder mami, tu piquete y ven prueba lo que te traje. Enótate de una para que aguante todo el voltaje. Yo sé que no eres anti que te encanta el sabotaje. Yo que soy un y medio quiere que yo te trabaje. Así que ponte pos y mami chula que hoy te toca. Peguémonos sin mentir que sude la gota a gota. Me mira de reojo, se ríe y muerde su boca y provoca que me provocas a dedicarle las tapotas. Una nota loquísima pa' que copien la nena. Pa' que se pongan loca, pa' que me copie el sistema. El bandido se nota cuando suenan todos mis temas. Que dan ganas de de la fe hasta la más buena. Porque ellos saben que el danza que cargo lo transporto. Y hombre el que la pega, y hombre el que le mete monstruo. Con este más juro que bailan como trompo. Y yo quiero una nena rica pa' yo comerme el coco. Ella quiere vacilar, eh, vamos a hacerlo sin parar. Eh. Tú sabes que soy real, la gente está desacata. Dime mami que lo gua, confirma si va a llegar. Eh, que esto es un party de loco, es un party fenomenal. Ella quiere vacilar, vamos a hacerlo sin parar. Tú sabes que soy real, la gente está desacata. Dime mami que lo voy confirma si va a llegar. Que esto es un party de loco, es un party fenómeno. Esto es un para las diablas adictivas, para las que son moinas, para las que son decididas, para las que piden trago porque siempre paran a chira. Más claro, este es un salva para todo aquel que se motiva. Lo que quiero un más salveo que te agarre por el pelo. Si tú me das luz verde sin mente de una matebo, Me dice que le encanta porque canto y suena un seno. Y yo quisiera que se note de un y me muestre los senos. Y el to' para trucho y anda poco una truchita. Es un teacher con la capucha que perrea chabelita. Los que las empacha con pechecha, la chimbita, piqui, si se las tachi. Suerte, nos vemos ahorita. Ella quiere vacilar vamos a hacerlo sin parar. Tú sabes que soy real, la gente está desacata. Dime mami que lo gua, confirma si va a llegar. Que esto es un party de loco, es un party fenomenal. Ella quiere vacilar, vamos a hacerlo sin parar. Tú sabes que soy real, la gente está desacada Dime mami que lo gua, confirma si va a llegar. Que esto es un party de loco, es un party fenomenal. Ella quiere vacilar, la, Yo, ok, la sangre nueva. Ah, este John Brill, viste, todo lo que yo hago se puede. Desde Caleta Music, Big Music, la sangre nueva ahí. Ah, Dochi. mami que lo si va a llegar. Es que esto es un pari de loco, es un party fenomenal.